Šešioliktas skirsnis Beje, kas tėve? Tu rodos turėjai artimą draugą? Taip, kur feiratka? Kur jis dabar? Mirė. Tai gerai. Senelis atsisėdo šalia jų, pasodino kozetę ir senomis raukšlėtomis rankomis suėmės jų rankas tarė. Žavinga vis dėlto šitą meilutį. Ji tiesiog tobulybė toji kozetė. Tikras kūdikis ir tikra kilminga dama. Gaila, kad ji bus tik baronienė. Tai pažeminimas, gimusi būti markize – Tik blakstienos ko vertus, mano vaikučiai, įsikalkite savo gerai į galvą, kad esate gerame kelyje, mylėkite vienas antrą, mylėkitės beprotiškai, meilė, tai žmonių paikystė ir dievo išmintis. Dievinkite vienas antrą. Tik tai pridūrė įstaiga apsiblausęs, kokia nelaimė, štai apie ką aš galvoju. Juk didesnė pusė mano turto sudaro renta iki gyvos galvos, kol aš gyvas dar mums užteks, bet po mano mirties po kokių 20 metų, ak, mano vargšai vaikeliai, jūs neturėsite nei skatiko. Teks tada, ponia baronienė, jūsų baltiems danteliams suteikti garbę juodai pluteliai. Tuo momentu netikėtai pasigirdo kažkieno rimtas ir ramus balsas. Panelė Efrazifo šlevan turi 600 tūkstančių frankų. Tai buvo Žano Valžano balsas. Likščiolis dar nebuvo prataręs nei vieno žodžio. Niekas atrodė nei nepastebėjo, kad jisai čia, o jis tyliai savo stovėjo už tų laimingų žmonių. O kas toji panelė frazija, apie kurią jūs kalbate, paklausė suglumės senelis. Tai aš, atsakė kozetė. Šeši šimtai tūkstančių frankų, pakartojo ponas Žilnormanas. Gal be keturiolikos ar penkiolikos tūkstančių, patikslino Žanas Valžanas. Ir jis padėjo ant stalo paketą, kurį teta Žilnorman buvo palaikiusi knygą. Žanas Valžanas pats atrišo paketą, jame gulėjo pluoštas banknotų – Jie čia pat buvo peržiūrėti ir suskaičiuoti, rasta 500 banknotų, po 1000 frankų ir 168 po 500. Iš viso 584 tūkstančiai frankų. Tai bent knyga, sušuko pono Žilnormanas. 584 tūkstančiai frankų sušnipždėjo tetulį. Tokia sumelė daug kliuvinių pašalina, ar ne, panelė vyresnioji žiū Norman, prabilo senelis. Tas suktas velnis Marijus savo svajonių mediją pagavo paukštytę milijonierę. Na štai ir tikėkite jaunolių meilę. Studentai aptinka mylimasias su 600 tūkstančių frankų kraičių. Kerubinas apsisuka vikriau už Rothschildą. 584 tūkstančiai frankų pusbalsių kartojo panelį Žilnorman. 584, beveik 600 tūkstančių. O dėl Marijaus ir Kozetis, tai šėdu visą tą laiką žiūrėjo į vieną antrą ir beveik netkreipė dėmesio į tą smulkmeną. Penktas skyrius. Saugiau laikyti savo pinigus girioje, negu pas kokį notarą. Skaitytojas be abejo bus supratęs ir mums nėra reikalo plačiai aiškinti, kad po šanmatyje bylos Žanui Valžanui pirmą kartą pabėgus per tas keletą dienų pavyko pasiekti Paryžių ir laiku įsiimti iš Lafito banko kapitalą, kurį jis buvo susikrovęs gyvendamas pono Madleno vardu pajūrio Mantreilyje. Ir kad po to bijodamas būti suimtas, o tai netrukus ir atsitiko, jis tuos pinigus paslėpė ir užkasi Monfermeilio girioje, vadinamajame Blarių trake. Visa suma 630 tūkstančių frankų banknotais – Neužėmė daug vietos ir lengvai sutilpo dėžutėje, tačiau norėdamas dėžutę apsaugoti nuo drėgmės, Žanas Valžanas ją įdėjo į ažolinę skrinutę su kaštano drožlėmis. Į tą pačią skrinelę jis sudėjo ir kitą savo lobį, vyskupo žvakides. Atsimename tie dvi žvakides, Žanas Valžanas įsinešė bėgdamas iš pajūrio Montreilio. Žmogus, kurį vieną vakarą pastebėjo Bulatrelis, buvo Žanas Valžanas. Vėliau, kai Žanui Valžanui pritrūkdavo pinigų, jis kas kartą keliaudavo į blarių traką jų pasiimti. Tuo reikia aiškinti jo išvykas, apie kurias jau esame kalbėję. Kažkokioje jam vienam žinomoje slaptynėje viržiuose jis laikė pasidėjęs kastuvą. Matydamas, jog Marijus veiksta ir jausdamas, jog artėja momentas, kada tų pinigų gali prireikti, Žanas Valžanas nuvyko jų įsikasti ir dabar vėl jį pamatė girioje Bulatriuelis. Tik šį kartą ne vakare, o rytą – Bulatriuelis palikimo gavo kastuvą. Iš tikrųjų, dėžutėje buvo 584 500 frankų. Žanas Valžanas atidėjo 500 frankų savo. Vėliau pamatysime, pagalvojo jis. Skirtumą tarp šios sumos ir 630 tūkstančių frankų paimtų iš Lafito banko sudarė pragyvenimo išlaidos per 10 metų nuo 1823 iki 1833. Penkeri metai vienolinė kaštavo tik 5000 frankų. Žanas Valžanas pastatė sidabrinę žvakidę ant žydinio, kur jos kaiščiai sužerėjo didžiai tusenės nuostabai. Beje, Žanas Valžanas žinojo, kad žaveras jo daugiau nebepersekios. Jis išgirdo pasakojant ir tą žinę patvirtino pranešimas paskelbtas monitere – kad vienas policijos inspektorius pavardė Žaveras rastas nuskendęs po skalbėjų plaustų tarp banko tilto ir naujojo tilto, ir kad raštelis paliktas to žmogaus pavyzdingo ir savo viršininkų labai branginamo tarnautojo verčia manyti, jog jis turės taiga išeiti iš proto ir pamišimo priepulyje nusižudęs. Tikrai, pagalvojo Žanas Valžanas, jeigu jis mane paleido į savo rankų, tai jau be abejo turėjo būti beprotis. Šeštas skyrius – Abu senukai kiekvieną savaip, kiek įmanydami stengiasi, kad kozetė būtų laiminga. Viskas buvo paruošta vestuvėms. Gydytojas, su kuriuo buvo pasitarta, pareiškė, kad jos gali įvykti vasario mėnesį. Dabar ėjo gruodis. Prabėgo kelio žavingos nedrumšiamos laimės savaitės. Senelis buvo ar tik nelaimingiausias iš visų. Jis ištisas valandas galėdavo grožėtis kozete. Puiki, nuostabiai graži mergina sušūkdavo jis ir tokia švelni, tokia romi. Tai žavingiausia mergaitė, kokią aš esu matę savo gyvenime. Vėliau jos dorybės dar įsiskleis ir kvepės kaip žibutė žiedas, ji pati gracija. Su tokia būtybė, Marijau, turi gyventi kaip kunigaikštis, bernelį mano esi baronas, esi turtingas, nesiterliok su tom kvailom bylom maldauju tave. Kozetė ir Marijus netikėtai pateko iš kapo tiesiog į rojų. Perėjimas buvo pernelyg staigus ir būtų juos sukrėtęs, jeigu ne visiškas jų apsvaigimas nuo laimės. Ar tu čia ką nors supranti, klausė Marijus Kozetė. Ne, sakė Kozetė, bet man atrodo, jog pats viešpats dievas žiūri į mus iš aukštybių. Žanas Valžanas viską padarė, viską sutvarkė, dėl visko susitarė, pašalino visas kliūtis. Kozetės laimė įsirūpinosi su tokiu pat nekantrumu ir kaip atrodė su tokiu pat džiaugsmu, kaip pati Kozetė. Kai buvęs meras, Žanas Valžanas sugebėjo spręsti vieną labai keblų klausimą, kurio paslapti jis tik vieną žinojo – kozetis civilinę padėtį. Pasakyti visą tiesą apie jos kilmę, betgi tada, kas žino, gali iširti vestuvis. Žanas Valžanas apsaugojo kozetę nuo visų sunkumų, atrado ją į šeimą dabar jau išmirusią, tai tikriausias būdas išvengti bet kokių revelacijų – Kozetė esanti paskutinis vienos išnykusios šeimos palikonis. Kozetė ne jo duktė, o duktė kito Fošlevano, jo brolio. Abu Fošlevanai dirbė sodininkais mažojo pikpiuso vienolyne, nuvažiavo į vienolyną, ten gavo baigiausių žinių ir daugybę kuo palankiausių rekomendacijų. Gerosios vienuolės, mažai nusimanančios apie tėvystės klausimus ir nelinkusios jos gilintis, neįtarė apgaulės – Bet to jos niekuomet tikrai nei nežinojo, kad Rofo Šlevano duktė yra mažoji kozetė. Jos patvirtino visą, ko jų buvo prašoma ir patvirtino labai mielai. Buvo sudarytas notarinis aktas. Kozetė teisėtai ėmė vadintis panele Efrazifo Šlevan. Ji buvo pripažinta našlaitė, neturinčia nei tėvo, nei motinos. Žanas Valžanas taip sutvarkė, kad pats Fošlevano pavardė tapo kozetės globėjų, o antruoju globėjų buvo paskirtas ponas Žilnormanas. O dėl tų 584 tūkstančių frankų, tai jos tariamai testamentu palikęs kozetį asmuo, kuris panorės likti nežinomas. Palikimą sudarė 594 tūkstančių frankų, bet 10 tūkstančių frankų buvę išleista panelėse frazėje auklyjimui, iš kurių 5 tūkstančiai sumokėti mažojo piktuso vienolynui. Šis palikimas perduotas trečiajam asmeniui, turės būti įteiktas kozetė, jai sukakus pilnų metų arba ištekant. Visa ta istorija, kaip matome, buvo labai priimtina, o ypač su tokiu priedu daugiau kaip pusę milijono. Žinia, kai kas lyg ir atrodė keista, tačiau niekas į tai nekreipė dėmesio. Vienas iš suinteresuotojų buvo apakintas meilės, o kiti 600 tūkstančių frankų. Kozėtis sužinojo, kad ji nėra duktės to seno žmogaus, kurį taip ilgai vadino savo tėvų. Jis tik jos dėdė, o tikrasis jos tėvas kitas Fošlevanas. Bet kuriuo kitų metu šita žinia jai būtų labai suspaudus į širdį, bet šiomis neapsakomai laimingomis valandomis ji tik neilgam, greit prabėgusių šešėlių aptemdė jo sielą. Aplinkui buvo tiek džiaugsmo, kad šis debesėlis beregint įsisklaidė. Ji turėjo Marijų. Atsiranda jaunas vyras ir senukas užmirštamas. Toks yra gyvenimas. Bet togi Kozetė nuo seno buvo pripratusi prie visokių mislių – Kiekviena būtybė, kurios vaikystė gaubė paslaptingumas, visuomet yra pasiruošusi sutikti vienokį ar kitokį nusivylimą. Tačiau jį ir toliau vadino Žaną Valžaną tėvų. Plevendama dausose, kozetis tačiai žavėjosi seneliu Žilnormanu. Reikia pasakyti, kad šis ją apibėrė madrigalais ir dovanomis. Kai Žanas Valžanas stengiasi sudaryti kozetei tvirtą visuomeninę padėtį ir įteisinti jos civilinę būklę – Pono Žilnormanas rūpinosi jos vestuviniu kraičiu. Niekas nebuvo jam taip malonu, kaip teikti jai brangias dovanas. Jis atidavė kozetai belgiško gipiuro suknelę, jam atitekusią iš jo paties senelis. Mados grįžta, kalbėjo jis. Dabar visi vaikosi senų daiktų ir senatvėje aš matau, kad jaunos damos rengėsi lygiai taip, kaip rengėsi senutis mano jaunystės laikais. Jis kraustė savo garbingas pūstą šones lakuoto koromandelio komodas, kurios daug metų nebuvo darinėjamos. Nagi pakvoskime šitas našles, kalbėjo jis, paklauskime, ko jos turi. Jis triukšmingai traukė pilvotus stalčius prigrūstus visų jo žmonų, visų jo meilužių ir senelių tualetų. Kiniškas šilkas, Damasko šilkas, lamstuotas šilkas, palvotas muaras, suknios į sunka užėrinčio turkiško šilko – auksų įsivinėtos indiškos karos nebijančios kalbimo, Vilnonė audiniai vienodi iš tikrosios ir išvirkščiosios pusės. Alansono ir Genujos mesginiai senoviniai aukso papošalai, dramblio kaulo bombonjeris, kruopščiai išrašytos batalinių scenų vaizdais, apdarai, kaspinai, visų tuo įsverste užvertė kozetę. Sužavėta kozetė apsvaigusi nuo meilės Marijui, sugraudinta senojo Žilnormano dosnumo svajojo apie begalinę laimę aksomose ir atlasuose. Kozetė įvaidenusi, kad jos vestuvinį kraitį jai teikė serafimai. Jos siela pleveno padangėse ploniausių nėrinių sparnais. Kaip sakėme, įsimylėjusiųjų svaigulys galėjo prilygti tik senelio ekstazijai. Atrodė lyg kalvarijos seserų gatvėje, nuolat gaustų fanfaros. Kiekvieną rytą senelis padovanodavo kozetį kokį nors senovinį niekutį. Visokiausi brangus blizgučiai pilte pylėsi jai kaip iš gausybės rago. Kartą Marijus, kuris šiomis laimingomis dienomis mielai leisdavosi į rimtas kalbas, kažkokį įvykio progą pasakė. Revoliucijos veikėjai tokie didus, kad jau dabar jos gaubė amžių šlovė, panašiai kaip Katona ar Fokijona, ir išgirdus tariant kurio nors jų vardą, atmintie nublanksta visi Liudvikai ir Karoliai. Karoliai, sušuko senelis. Labai ačiū, Marijau, geram davė mintį. Man kaip sikis to ir reikėjo. Ir kitą dieną prie kozetės vestuvinių dovanų prisidėjo senelio žmonos perlų karoliai. Senelis išdėstė apie tos apdarus ištisą filosofiją. Meilė labai gerai, bet reikia dar šio to. Laimiai reikia ir to, kas nebūtina. Paprasta laimė tai tik būtinybė – Pagardinkite ją nešikštėdami pertekliumi. Meiliai reikia rūmų. Man reikalinga jo širdis ir priedo Luvras, jo širdis ir Versalio fontanai. Duokite man piemenaitę, bet pasistengkite, kad ji būtų kunigaikštienė. Atveskite man filidę su rūgėgėlių vainikėliu ir šimto tūkstančių livrų renta. Duokite man piemenėlių rojų palapinėje su marmurinė kolonada lygi horizontą. Aš pasitenkinsiu palapinę, bet nesipriešinsiu ir pasakiškiems rūmams iš marmuro bei aukso. Sausa laimė panašiai į sausą duoną. Ja galima valgyti, bet pietų iš jos nepasitieksi. Aš trokštų pertekliaus to, kas nereikalinga, beprotiška, ekstravagantiška, perdėta, iš ko nėra jokios naudos. Atsimenu, man teko matyti Strasburgo katedroje laikrodį su lyg keturių aukštų namų didumo kuris rodė laiką, tikriau sakant, teikėsi rodyti laiką, bet buvo sukurtas tarytum visai ne tam. Išmušęs vidurdienį ar vidurnaktį, vidurdienį saulės valandą, vidurnaktį meilės valandą ar bet kurią kitą valandą, jis parodydavo jums minulį ir žvaigždę, žemę ir jūrą, žuvis ir paukščius, febę ir febą, ir begalės visokių visokybių, kurios išeidavo iš nišos. Dvylika apaštalų ir imperatorius Karolis penktasis – Eponina ir Sabinas ir dar visa krūva mažyčių pauksuotų žmogučių, pučiančių dudas. Nuoroda. Eponina legendinė galų herojė. Sabino galų sukilimo prieš Romą vado žmona. Kai imperatorius Vespasianas pasmerkė Sabiną mirti, Eponina laisva valia nuėjo mirti draugė su juo. Šis epizodas prancūzų poetų ir dramaturgų buvo daug kartų panaudotas siužetams. Nuorodos pabaiga. Aš jau nekalbu apie linksmą skambinimą, kurio jie nuolat skardendavo orą nežinia kokią progą. Ar galima su juo lyginti pasigailėtiną pliką ciferblatą, kuris tik tai žymi valandas? Aš už didžiulį Strasburgo laikrodį. Man jis geriau patinka už laikrodį su gegute. Ponas Žilnormanas ypač mėgdavo postringauti apie pačias vestuves ir jo ditirambose lyg kokiame veidrodyje sumišai iškildavo visi 18 amžiaus šešėliai. Jūs neturite supratimo apie švenčių rašymo meną, sakydavo jis. Šiais laikais žmonės nie pasilinksminti nemoka iškilmių dieną. Jūsų 19 amžius kažkoks glebus, jam trūksta užmojo. Jam svetima prabanga, neprieinamas taurumas, jis viską kerpa vienodai plikai. Jūsų trečiasis luomas beskonis, bespalvis, bekvapis ir beveidis. Aš jums pasakysiu, apie ką svajoja jūsų ponios buržuaka, jos įsitaiso nuo jų pačių. Gražus buduaras, naujai apstatytas, polisandro medžio baldai ir kolenkoras. Kelia joms kelia. Garbusis ponas Šikštūnas veda panelę gražgaudę, prabanga ir spindesys. Prie žvakis prilipino tikro aukso monetą, tai bent epocha. Aš mielai nuo jos pabėgčiau pas sarmatus. Ak, jau 1787 metais – Aš išpranašau visuotinę pražūtį tą dieną, kai pamačiau kunigaikštį Roaną, Leono princą, kunigaikštį Šabo, kunigaikštį Mombazoną, Markizą Subizą, Tuaro Vikontą, Prancūzijos perą, dvitekinę bėdą važiuojant į Lonšano lenktynes. Vaisių nereikėjo ilgai laukti. Šitame amžiuje žmonės varo didelius biznius, lošia biržoje pelno pinigus, bet visi aliai vieno gopšiai – Jie puoselė ir blizgina savo išorę. Jų rūbai naujutėlė, jie įsiprausė, įsitrinkė, įsičiustė, nusiskutė, susišukavė, įsišveitė, susilaižė, įsivalė, įsitrynė, dailus, vaškuoti, lakuoti, poliruoti, kaip akmenukai, kuklučiai, švaručiai, bet tuo pat metu dievaži jų sąžinės gilumoje toks mėšlas, tokia kloka, jog nuo jų sprunka kiekviena karvininkė, kuri šnypščiasi pirštais. Nevalus švarumas. Štai kokį devizą aš teikiu jūsų epochai. Nepyk, Marijau, leisk man kalbėti. Kaip matai apie liaudį, aš nepasakiau nieko blogo. Aš negaliu atsigerėti tavo liaudimi, bet leisk man duoti į kailį buržuazijai. Aš ir pats tos veislis. Ką myliu, tą ir pliekiu. O dabar pasakysiu aiškiai ir tiesiai. Nors žmonės šiandien ir tuokėsi, bet tuoktis nebemoka. Ak, iš tikrųjų, aš pasilgstu – mielų senų papročių, visko pasilgstu. Ak, ta elegancija, tas riteriškumas, tas mielas mandagus elgesys, siela ir širdį džiuginanti, kiekvieno asmens prabanga, muzika, būtina bet kurių vestuvių palidovė, orkestrai, diduomenėje, būgnų tratėjimas, liaudėje, šokiai, linksmi veidai už stalo, įmantrus, madrigalai, dainuškos, ferverkai, nuoširdus juokas, pragariškas triukšmas, prašmatnus kaspinai aš pasilgstu jaunavedės keliaraiščių. Jaunavedės keliaraištis yra Veneros juostos giminė. Dėl ko kilo Trojos karas? Dėl Elenos keliaraiščio velniai rautų. Kodėl eina mūšiai? Kodėl dieviškasis diomedas perskelia ant merionėjo galvos didžiulį varinį šalmą devyniais maigaliais? Kodėl Achilas ir Hektoras badosi galingomis jėtimis? Todėl, kad Elena – leido paimti savo keliaraištį pariui. Iš kozetės keliaraiščio Homeras sukurtų ištisą Iliadą. Savo poemoje jis apdainuotų seną plepį panašų į mane ir pavadintų jį Nestoru. Bičiuliai mano, senaisiais laikais, mūsų gerai senaisiais laikais, žmonės tokdavosi išmaniai. Iš pradžių būdavo sudaromas pagal visas taisyklės kontraktas, o paskui iškeliama šauni pota. Kai tik pasišalindavo kiužasas, scenoje pasirodydavo kamačas. Nuorada. Kiužasas 1522-1590, žinomas prancūzų mokslininkas juristas. Kamačas personažas iš Cervanteso romano Don Kichotas, turtingas valstietis, kurio vestuvėse buvo iškelta didžiulė pota. Kamačio vestuvės Prancūzijoje tapo lakių posakių. Nuorodos pabaiga šimspypkių pilvas mielas galvijas. Jis reikalauja savo, jis taip pat nori pasismaguriauti per vestuves. Tais laikais puotos būdavo atsakančius ir kiekvienas už stalo turėdavo žavę kaiminę, be jokių tenai šemizėčių labai nusaikiai pridengtą krūtinę. A, kaip garsiai visi juokdavosi, a, kaip būdavo linksma senovėje. Jaunimas atrodė lyg gėlių buketas, kiekvienas jaunuolis pasipoždavo alyvų šakelę ar rožių puokštę. Net ir narsus karys atrodydavo lyg piemenėlis, net ir dragūnų kapitonas gebėdavo vadintis Florijanu. Visi stengdavosi atrodyti gražus, įsigašydavo siuvinėtais rūbais ir purpurų. Buržuo būdavo panašus į gėlę, markizas atrodydavo lyg brangakmenis. Tuomet vyrai nenešiojo nei kelnekilpių, nei ilgų batų, jaunuoliai būdavo dabitiškai apsirengę, įsipustę, įsičiustį, įsigražinę, lengvučiai, grakštučiai, koketiški ir tatai jiems nekliūdė nešioti prie šalies špagą. Tikras kolibris su snapu ir nagučiais. Tai buvo galantiškosios Indijos epocha. Nuoroda galantiško Indija prancūzų kompozitoriaus Ramo opera baletas – pastatyta Paryžiuje 1735 metais. Nuorodos pabaiga. Vienas iš mūsų amžiaus bruožų buvo grakštumas, antras – prašmatnumas, bet mes ir smagindavomės per kūnas trenktų. Už tai dabar jūs tokie pasipūtė, jog net koktų. Buržuo, godišius, buržuazė, pamaiva. Koks nelaimingas jūsų amžius. Dabar būtų išvytos pačios gracijos už tai, kad jos per daug dekoltuotos. Deja, dabar slepiamas grožis lyg kažkokia lošybė. Po revoliucijos visos stengiasi slėpti savo grakščias kojytės, net šokėjos. Bet kuri gatvė šokikė vaidina rimteivą. Jūsų šokiai nuobodus tarytum pamokslai. Jūs norite būti didingi. Jūs jaustumėtės nejaukiai, jeigu jūsų smakras nebūtų įbestas į kaklaraištį. Kiekvienas 20 metų piemburnis, vesdamas svajoja būti panašus į poną Ruaje Kolarą. O ar jūs žinote, kur jūs veda šitą didybę? Į menkystę. Įsidėmėkite, džiaugsmas ne tik džiugus, bet ir didus jausmas. Jūs turite linksmintis, jeigu esate įsimylėję velniai rautų. Jeigu jau tuokitės, tai tuokitės degdami meilį ir apsvaigę nuo laimės su triukšmu ir trenksmu. Būkite rimti bažnyčioje, sutinku, bet vos tik mišios baigėsi, tegu viskas eina po velnių, tegu jaunatvė sukosi užburtame svajonių viesule, vestuvės turi būti karališkos ir pasakiškos, tegu vestuvių vilkstinų nusidriekia nuo Reimso kataros lygi šantlų pagodos. Prieskos vestuvės man šlykščios, prisiekiu šėtono nasrais, pakilkite jų olimpą bent jau tai dienai, būkite kaip dievai ak jūs galėtumėte būti silfai, žaidimų ir juoko genijai, ar giraspidai, o jūs tačiai snargliai. Bičiuliai mano, kiekvienas jaunavedys turi būti princas Aldo Brandinis. Nuoroda. Argi raspidai, sidabrinių skydų nešiotojai Aleksandro Makedoniečio gvardijos rinktinis dalinys, kai pasižymėjimo ženklą gavė sidabrinius skydus. Aldo Brandiniai – garsi Florencijos giminė, iš kurios kilęs popiežius Klemensas VIII ir daug kardinolų. Vienam iš Aldo brandinių priklausė prabangi vila Romos apylinkėse, kurioje buvo freska, žinoma, Aldo brandinių vestuvių pavadinimu. Nuorodos pabaiga. Pasinaudokite šią vienintelę gyvenime minutę ir pakilkite į devintą dangų draugę su gulbėmis ir ereliais – nors ir tojaus dieną jums tektų pliumtelėti į miesčionišką varlių balą. Nešykštaukite Himenėjo šventėje, nekarpykite jo puikių sparnų, netemdykite jo žerėjimo, negopšaukite savo spindėjimo dieną. Vestuvių išlaidos juk nėra ūkio išlaidos. Ak, jeigu aš galėčiau viską sutvarkyti pagal savo skonį, viskas būtų galantiška. Medžiuose griežtų smuikai. Žydris ir sidabras, štai mano programa aš sukvieščiau į šventę sodžiaus dievybę, sušaukčiau driedes ir nereides. Antitritės vestuvis, rožinis šydas, grakščiai susišukavusios ir visiškai nuogos nimfos, mokytas akademikas įteikė Deivis garbiai sukurtą ketureilį, jūrų pabaisos traukė karietą. Tritonas lyg trimita pūtė savo sraigę, visi aplink jo klausys linksmumu apsvaigė tai bent iškilmių programa. Puiki programa arba aš senas paikša ir nieko neišmanau. Kai senelis lyrinio įkvėpimo pagauta šitai plėjo savo jausmus, negalėdamas atsiklausyti pats savęs, Kozetė ir Marijus svaigo laimę gerėdamėsi vienas antrų. Tetulė Žilnormand stebėjo visą tai su jai būdinga nesudrumščiama romybė. Per pastarosius penkis ar šešis mėnesius jai teko nemažai jaudintis. Marijus sugrįžo – Marijų atgabeno krūviną, Marijų parnešė iš barikados, Marijus miręs, Marijus gyvas, Marijus susitaikina su seneliu, Marijus susižada, Marijus veda beturtę, Marijus veda milijonierę. Tie 600 tūkstančių frankų buvo jos paskutinis surprizas. Po to paneliai Žilnorman grįžo jos pirmosios komunijos laikų abejingumas. Ji uoliai lankė pamaldas, varstė savo ražančių, skaitė maldaknygę, šnipždėjo Ave Mariją, Vienoje namo kertyje tuo metu, kai kitoje kertyje buvo šnipždama I love you, ir Marijų su kozetėje atrodė lyg kažkokie migloti šešėliai. O iš tikrųjų šešėlis buvo jį pati. I love you, aš tave myliu angliškai. Esama ypatingos inertiško esketizmo rūšės, kada siela šalta ir sustingusi svetima viskam, ką galima pavadinti gyvenimo veiklą – nepagauna jokių įspūdžių, nei džiugių, nei sielvartingų, nebent tik žemės drebėjimus ir kitas katastrofas. Toks dievotumas, sakydavo dukteriai senasis Žilnormanas, vis tiek kaip sloga. Tu nejauti gyvenimo kvapo, nei jos marvis, nei aromatų. Beje, tie 600 tūkstančių frankų padarė galą senmergės neryštingumui. Tėvas buvo papratęs taip mažai su ja skaitytis, jog net nepasitarė su ja, duodamas Marijui sutikimą tuoktis. Savo papratimu jis pasidavė entuzijazmų ir iš despoto virtęs vergų, vadovavusi vienų vieną mintimi – įsiteikti Marijui. O dėl tėtos, tai ponas Žilnormanas nepagalvojo ne apie tai, kad jį gyvena pasaulyje, ne apie tai, kad jį galėtų turėti savo nuomonę ir tuo labai užgavo panelę Žilnorman, nors jį buvo nuolanki kaip pavis. Iš pažiūros abejinga, bet sielos gilumoje pasipiktinus jį tarė savo. Tėvas sprendžia vedybų klausimą be manęs o aš be jo įspręsiu paveldėjimo klausimą. Iš tikrųjų, ji buvo turtinga, o tėvas ne. Ir savo turto klausimą ji nutarė spręsti pati. Visai galimas daiktas, kad jeigu jaunikis ir nuotaka būtų buvę neturtingi, tai ji būtų juos ir palikusi be turto. Mano gerbiamasis sunienas teikėsi vesti Elgetą, juo blogiau jam, tegu ir lieka Elgetą. Bet kozetis pusę milijono tetai patiko – ir pakeitė jos nusistatymą įsimylėjusios porelės atžvilgių. 600 tūkstančių frankų be jokios abejonės verti pagarbos. Ir buvo visiškai aišku, kad teta negali kitai pasielgti, o privalo palikti savo turtą jauniesiems, kaip tik dėl to, kad jisai jiems nebereikalingas. Buvo nutarta, kad jaunavedžiai gyvens pas senelį. Pona Žilnormanas būtinai įsigeidė jėdvėm užleisti savo miegamą į geriausią kambarį namuose. Aš dėl to atjaunėsiu, pareiškė jis. Tai mano senas sumanimas, aš visuomet svajojau, kad mano kambaryje bus iškeltus vestuvės. Šį miegamai senelis išpošė visą krūvą visokių senų dailių niekučių. Jis liepė ištapyti kambario lubas, o sienas išmušti kažkokią nuostabę medžiagą, kurios gabalą nuo seno turėjo, pasak jo, utrechtinę su aksominiais gaitpirščiais ir atlasinėmis raktažolėmis. Tokia pat medžiaga, kalbėjo jis, buvo aptraukta Anvilio kunigaikštienės lova Laroš Gijono pilyje. Ant žydinio senelis pastatė saksiško porceliano figūrėlę, mufta dengiančią savo nuogumą. Pono Žilnormanų biblioteka virto advokato kabinetu būtinai reikalingų Marijui, kaip atsimename, advokatas privalo turėti savo kabinetą. Tokia jau šios profesijos taisyklė. Septintas skyrius. Baisių sapnų nuotrupos įsipina į laimingą tikrovę. Įsimylėjusi matydavosi kiekvieną dieną. Kozetė ateidavo lydima pono Fošlevano.